Ir labi, ja? Dabas tēvs, paldies Tev par šo rītu. Paldies par to, ka mēs varam būt draudzē. Es ļoti ticu tam, ka Tu vēlies runāt, Tu vēlies runāt un kaut ko mums teikt. Dabas tēvs runā uz manīm, runā uz katru vienu no mums. Atur mūsu sirds, mūsu ausis, lai mēs varētu dzirdēt to, ko Tu vēlies pateikt. Uzliec īstos vārdus manā mutē, lieto mani. Tēvs zina, ka es pats nezinu, kā un kas, bet ja es paļaujos uz tevi, ka tu vēlēsi uzrunāt mūs un ka tu to darīsi. Tavas valstības godam. Kungs, mēs gribam būt uzmanīgi, mēs gribam fokusēties, mēs gribam vērst uz skatu tās uz, uz tevīm un tiešām saņemt visu, ko tu esi sagatavojis mums. Ja es vārdā to lūdzam. Amen. Amen. Tu droši pateikt kādam, Dievs grib uz tevi runāt šodrīt. Kādam citam var pateikt arī uz tevi. Amen. Dievs uz tevi grib runāt. Ar. Ah, super. Es zinu, ka Dievs uz e manīm grib runāt. Um, šoreiz tā interesanti. Man vakardienā sevis jau tur jau nometņa, tu jau beidzās, un viņš tur pienāk klāt, saka, negrib, nevar palikt kuldīgā, <laughs> palikt kuldīgā uz draudzē un, un kalpat. Es tādā vai, protams. Uh, nav nekādas problēmas, bet par ko lai runā? Un man uzreiz vienkārši viens vārds nāk prātā. Nu, neviens vārds, bet nu, tā kā divi vārdi, nu, tā kā tā, tāds kompleks. <laughs> un uh, tā ir tēma, man liekas, par ko es nekad mūžā neesmu runājis. Un, uh, tā kā es nezinu, kā lai es par to parunāju, un es saprotu, ka tas ir kaut kas tāds, ko Dievs uz manīm runā, tad, kad arī pēdējā laikā kaut kā es pats esmu savā ziņā gājis tam cauri, un tagad vakarien vakarā, mēs vakarien pēc nomedzēs uz Vēnspilveru aizbraucām. Drusku viņi pastīties Vēnspilu, tur, tur un tā. Um, tad, tad domājot par to, braucot mājās, domāju par to, un no vakarā tur, tur kāds rakstvies mēģināja pierakstīt, arī no rīta, un tev draudzē domāju. Un kaut kādas tādas jaunas tādas domas nāk prātā. Un tā, te, tas principā ir par kaut kādu dieva raksturu īpašību vienu, par kuru es godīgi, man liekas, nekad neesmu dzirdējis, kad draudzē runāt par šo dieva raksturu īpašību. Par šo tēmu tā kā runā, bet Es nekad nebiju tā iedomājies, ka patiesībā tā ir, kāpēc tā tēma ir svarīga, tāpēc, ka tā ir viena tā kā Dieva rakstura īpašība. Un cik daudz no jums esat lūguši Dievs, es, es gribu būt tev līdzīgs. Es gribu, lai tev vairumā manā dzīvē. Esat lūguši, ne? Ziniet, kad arī šī te lietiņa ir kaut kas tāds, ko pat varbūt neapzināti jūs esat lūguši savā dzīvē. Ziniet, kas tā ir par lieta? Ziniet, kas tas, tas viens vārds ir upuris. <laughs> Pats vārds varbūt ir bieži dzirdēts, bet es nekad nebiju iedomājies, ka kāpēc tād, tāds upuris, kāpēc tas ir tāda svarīga lieta. Ziniet, kāpēc? Pēc, kad Dievs viņš ir pirmais, un tā ir daļa no viņa rakstura, ka viņš ir tas, kurš upurē vecajā derībā mēs lasām, un nepārtraukti visu laiku, īpaši, kad mēs lasām tur, tur uh, 3. un 4. mūzes grāmatu, kur visi tie pauslības noteikumi, visi rituāli un visas tās pārējās lietas ir. Visu laiku tur jāpienes tāds upurs, un tajā brīdī jāpienes tāds upurs, un tad jāpienes tāds upurs, un tur tāds upurs, un tāds upurs, un tāds upurs, un tāds upurs jāpienes. Un pēc tam mēs lasām vecajā derībā caur nāk ķēniņš pēc ķēniņa, notikums pēc notikuma, un visu laiku redzam, un viņš pienes upuriem, un tas pienes upuri tur, un viņi pienes augu dieviem upurs, un tad atnāca kāds, kas nojauc tos tos uh, tās altārus un uzcēla altāru tam kungam un pienes tur upuri. Un visu laiku ir upurs pēc upura, pēc upura, pēc upura. Un ja mēs varētu gribēt izņemt ārā visas tās vietas, kur runāts par upurēšanu no vecās darības, tad, man liekas, tas puses apmēram samazinātos bībeles daudzums. Viņš tik ļoti daudz par to ir. Man liekas, ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tā ir daļa no Dieva rakstura. Viņš ir tāds Dievs, kurš upurē. Mēs lasām jaunajā derībā Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs mīlē, pasauli mīlē, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Un viens, kas viņam tic, nebezūp nemanot mūžīgo dzīvību. Viņš bija tas pirmais, viņš bija, tāpēc, ka viņas sirds ir tā, kas dod. Vecajā darbā mēs lasām par tiem upuriem, tas ir tā kā simbols, tas ir tāds tā kā attēls tam par to lielo upuru, ko reiz Dievs upurēs. Man ļoti interesanti, ka mēs lūdzam Dievu, es gribu būt tev līdzīgs. Mēs kaut kādā mērā mēs arī lūdzam Dievu. Es arī gribu būt tāda sirds, kas ir gatava upurēties. Vai tu apzinīgi gribi kādreiz lūgt, Dievs, es gribu būt tas, kas ir gatavs upurēties? Kurš tev ir apzinīgi lūdzis to kādreiz? Daudz mazāk cilvēku jau. Bet tā ir ļoti laba lūkšana. Mēs atrodam no nometnes. Es domāju, ka daudz no jums esat jutušies nometnes laikā, ka jūs esat pienesuši Dievam vienu lielu upuri. Dievs, tas, ka es dzīvoju teltī, tas ir tāds upuris no manas puses. Kad es varēju to, to negaisu nodzīvot teltī, tas bija tāds upuris no manas puses. Es atļāvu kādam, varbūt, varbūt Dina domā. Es nezinu, viņa tā domāja. Tad, amen, svetība tā ir svētība. Bet vienalga, varbūt, kad ir tās domas, es ik priekš manīm, ik pa brīdim kaut kādas lietas, ko tu dari, un tev parādās tā doma, jā, tas ir upuris, ko es nesu. Tu... <laughs> varbūt, ka, varbūt, ka tu iedomājies, tu varbūt tajā vakarā, kad bija uzkodas, es atceros, es kaut kādā brīdī es atnāku uz tām uzkodām, es tā viens no pēdējiem, es tur atnāku, Un man tur priekšā daži cilvēki, un vairāk uzkodas nav, viss ir noēsts. Tāpēc, ka kāds ir paņēmis vairāk nekā vienu, kāds ir paņēmis tur 3, 4, 5 tās maizītes. Un saprot, nu labi, tas ir mans upurs. Tur kaut kādā brīdī notiek kaut, kāds, kaut kas cits, un, un uh, piemēram, ir kāds cilvēks, ar kuru neviens nerunājis. Es nezinu, vai jūs zinājāt, bet nominē bija vairāk cilvēku, ko es zināju, pēc tam, pie kuriem neviens nepienāca klāt un nemaz neiepazinās. Un viņi jutās ļoti vientuļi. Un varbūt tu esi atradis tādu cilvēku, tu sēdi viņiem klāt un ar viņu runājies, un tu beigās domā, tas bija tāds supers no manas puses. Es gribēju būt ar saviem draugiem, bet es vienkārši jūtu, ka man vajag ar to cilvēku būt kopā. Viņš varbūt nav tas, ar ko citi cilvēki grib pavadīt laiku, bet es vienkārši izlēmu, es pavadīšu ar viņu laiku kopā. Un pēc tam ir tev tāda doma, tas tiešām bija upurs no manas puses. Un nekas nav slikts tajā. Un ir ļoti labi un ļoti pareizi, ka mēs esam tādi. Tā kā Bībelē ir teikts, Filipīšu vēstulē 2. nodaļā 3. pantā, tur teiks par to, uzskatiet citu, citu augstāk par sevi. Ir, tas ir, principā, savā ziņā tas ir tā kā upurs. Es nu, cilvēkšanas laikā, es nezinu, vai jūs pamanījāt, es skaties, notiek liela cīņa pa ģitārām priekšā ar bērniem. Un tas, man liekas, tas bija, patiesībā, pēc tam, tas tā iedomājies, tas ir tik labi parāda cilvēka dabu tas, kāda ir cilvēka daba, mēs gribam cīnīties, mēs gribam iegūt to, ko mēs gribam. Mēs redzam, ka kaut kam ir kaut kas labāks nekā ir man, tad es to gribu, un esmu gatavs cīnīties par to. Upurēties nozīmē kaut kas pilnīgi pretējs tam. Un cilvēcīgi tas nav, tas nav cilvēka tajā grēcīgajā dabā iekšā. Bet tas ir dieva dabā. Un tad, kad mēs esam lūguši, lai dieva daba kļūst par mūsu dabu, tad, kad mēs esam lūguši, lai dievs dzīvo mūsu, tad mēs esam lūguši, lai dievs iet vairumā mūsos, tad arī šī īpašība, vēlēšanās upurēties citu cilvēku labā, vēlēšanās upurēties kaut kādu lietu labā, tā iet tā kā vairumā mūsu dzīvēs. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir tas, kurš upurējas. Jaunajā darbā mēs varam izlasīt Vecajā darbā mēs tur lasām par visiem tiem. Izlasīsim vispirms no vecās darbības, no pirmās mūzes grāmatas. Viens no tādiem vispilgtākajiem piemēriem 22. nodaļā tur ir stāsts par īzaku. Pirmā mūzes grāmata 22. nodaļa, tas ir stāsts par īzaku. Ābrahamam Dievs ir apsolījis, tev būs dēls. Viņš ir apsolījis, tev būs tik daudz pēcnācēju kā debesu zvaigznes. Tev būs tik daudz pēcnācēju kā jūras kras, smiltis krasmalā. Dievs apsolīja viņam to. Viņam, viņš jau paliek zin, vecāks un vecāks un vecāks. Un gadi pēc gadiem ir 10, 20. Es nekļūdos, nepateikšu precīzi, man liekas, 20 gadi tie bija, kas pagāja. Rūt nu, kāds ir precīzāk. Un tu neredzi, ka piepildās tas, ko Dievs ir apsolījis. Un tad vienā dienā viņa sieva Sāra ir stāvoklī. Un viņam piedzims dēls. Viņa nosauc dēlu vārdā Īzaks. Un Īzaks aug. Viņam ir viens gadiņš, divi gadiņi, viņš aug. Un Ābrahāms ir laimīgs, jo viņa apsolījums beidzot ir piepildījies. Viņam ir dēls, no kā būs viņam pēcnācēji. Un vienu dienu, 1. mūzika raundā 22. nodaļā, vienu dienu kaut kas notiek. Un no pirmā panta mēs varam lasīt, un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Ābrahāmu, viņam sacīja. Nevaru, ka Dievs pārbaudīja Ābrahāmu, bet Ābrahāms jau nezināja, ka Dievs viņu pārbaudīja. Ābrahāms vienkārši zināja, ka Dievs uz viņu runā. Un vēlāk pēc tam pierakstīts, ka Dievs pārbaudīja Ābrahāmu. Un Dievs sacīja Ābrahām, tas atbildēja, te es esmu. Kurš šeit grib dzirdēt Dieva balsi? Tiešām, skaidri zini. Esi pārliecināts. Un Dievs, ko viņam saka? Tad Dievs viņam teica, ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzaku Un ej uz mūri zem un nu upurē to tur par dedzināmu upuru uz kāda no nu, kalniem, kur es tev norādīšu. Un Ābrahāms no rīta posās ceļam, apsagloja savu vēzeli, paņēma sev līdzi divus savus puišus, kā arī savu dēlu Izaku, sacirta malku dedzināmam upurim un devās uz to vietu, kur Dievs viņam bija norādījis. Dievs viņam saka, es gribu, lai tu upurē savu dēlu. Liekas, tas ir cilvēcīgi, tas ir pilnīgi absurds. Tas ir pilnīgi neiedomājami. Tas ir, nu, iedomājies, kad tev pēkšņi dzirdi balsi, ej un upurē savu dēlu. Nu, vai tas nebūtu pilnīgi, tu esi, nu, nedomā, ka tu esi nojūties, ko ļaunie gari, kas tev runā, un tu nu mēģināt izdzīt no tiem tos ļaunos garus, un, un vēl nezinu, ko, nu, tas man liekas ir pilnīgs absurds. Nu, vai nav tā? Ābrahams, tev vismaz nav rakstīts, viņš pat neko jautā, neko izjautā. Viņš vienkārši no rīta sapošās ceļam. Viņš nevilcinās, viņš netērē velti laiku, viņš sagatavojas ceļam, kāpēc? Tas, ka viņš dzirdēja, ka Dievs teica. Viņš dodās. Turēja pantā, teiksim, trešajā dienā. Abrahams pacēla savus acis un ieraudzīja to vietu iztālēm. Jūs var iedomāties, viņš trīs dienas iet, trešajā dienā viņš paceļ acis un viņš ieraug to vietu. Viņš, kas notiek sirdī. Pēc, kas notiek sirdī. Labi, tu, tu varbūt domā, nu labi, davai, es iešu, varbūt pa ceļam vēl Dievs pārdomās. Varbūt pa ceļam vēl nāks balss no debesīm, varbūt kaut kas būs savādāk, bet tu ej, un <laughs> nekas nav. Dievs neko nerunā. Trešā diena pienāk, un tu pacēl acis un tu ieraugi, tur jau tā vieta ir. Iedomājies, kā sirds sāk daudzīties. Kāpēc? Pēc, ka tu pienes dārgāku upuru, kas tev ir. Un Abrahams sacīja saviem puišiem, palieciet jūs ar Rēzeli šeit, bet es ar Zēnu gribu aiziet turp, un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums. Un pēc tam ebreja vēstulē ir teicis, ka Abrahams to darīja zinādams, ka Dievs ir arī no mirušajiem uzcelt. Viņš saka, es aiziešu, un pēc tam es nākšu atpakaļ. Mēs nāksim atpakaļ. Viņš zināja. Dievs viņam bija devis apsolījumu. Šis ir apsolījuma dēls. Nu, viņa rosīsies uh, vesela tauta. Viņš zināja to. Viņš ticēja Dieva apsolījumam. Lai gan Dievs teica, ej un upurē, viņš zināja, pat no mirušajiem Dievs var uzcelt. Un mēs ar dēlu nāksim atpakaļ. Un Ābrahāms paņēma dedzināmo malku un uzlika Īzakam savam dēlam, bet pats savā rokā ņēma uguni un nazu un abi soļoja viens otram līdzās. Tad Īzaks sacīja Ābrahāmam savam tēvam, mans tēvs, viņš sacīja, te es esmu mans bērns. Tas sacīja, te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējumais jērs? Ābrahāms sacīja, gan Dievs pats izraudzīs savu jēru upuri mans dēls. Un pēc tam stāstīja tālāk, ka viņi nonāk uh, uz kalna. Ābrahāms uztaisa to altāri, viņš saliek malku. Un viņš ņem savu dēlu un viņš liek uz tā altāra. Viņš paceļ savu nazi. Viņš paceļ savu nazi gaisā. Un viņš tūlītās jau durs. Tur iedomāties tās sajūtas. Kaut kas necilvēcīgs, man liekas. Viņš tūlītās durs. Un tajā brīdī Dievs runā ar viņu. 11. pantā Bet Dieva eņģēlis un debesīm sauc viņam, Ābrahām, Ābrahām, bet es sacīju, te es esmu. Un viņš sacīja, neiztevi savu roku pret savu dēlu un nedari tam itin nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu un nees taupījis savu vienīgo dēlu manis labad. Un Ābrahāms pacēla savus acis un ieraudzīja aunu aiz krūmājus, aiz sevis, kas ar saviem ragiem bija saķēries krūmājus. Un Ābrahāms piegāja klāt paņēma un nolika to par redzināmu upuru savu dēlu vietā. Un nu, Abrahams nosauca šīs vietas vārdu Jahve Jirre. Tā vēl šodien mēs teikt uz kalna Dievs izredz. Tad Dieva eņģēlis sauc Abrahamu otrais no debesīm un sacīja, tas mums vērējis, saka tas kungs, ka tāpēc, ka tu to esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu, es tev svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavs pēcnācējs, kā debes zvaigznes, kā smilts jūras malā un tavu pēcnācēju iekros tavs ienaidnieku vārds, un tavos pēcnācējos tiks svētīts visas zemes tauts, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Viņš gāja nezinādams, kas viņu sagaida, bet viņš devās mājās, iegūst vienu no lielākajiem apsolījumiem, kuros mēs vēl joprojām šodienā mēs varam teikt sevi svētīgs dēļ Abrahām paklausības. Ir kāda Bībeles skolotāja, kas saka, ka šis te kalns, Morija kalns, atrodas akmens metiena attālumā no Golgātas kalna. Ka tajā brīdī, kad tur runāts, ka viņš pacēla savus acis un viņš ieraudzīja to aunu, kad Bībeles skolotāja saka, kad viņš redzēja to dienu, kad uz tā kalna, Golgātas kalna Dievs uprēs savu dēlu. Tāpēc, kad Ābrahāms bija gatavs upurēt savu dārgāko. Tas deva tā kā iespēju no viņa pēcnācējiem raisīties Jēzum, kurš, kurš ir upurs, ko Dievs upurēja vēlāk. Jaunajā darībā, ebreja vēstulē, mēs varam par to lasīt. 9. nodaļā tur runāts par, par uh, zemes priesteriem, kas ir upurējuši lietas. Un tur 9. nodaļā no 23. panta – tur ļoti interesanti vārdi teikts. No 9. 9. nodaļā, 23. pantā, ebreja vēstulē. Līdz beigām izlasīsim. Tur teiks tā, debesu lietu attēliem jātop šīstītiem ar to pašu, bet debesu lietām pašām ar labākiem upuriem nekā šis. Jo Kristus nav vienkārši rokām taisītā svetnīcā, pateicās attēlā, bet pašās debesīs lai tagad par mums parādītos Dieva vajag priekšā. Nevis, lai sevi bieži upurētu, kā priesteris ir gadus iet svētnīcā ar svešām asinīm, citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma, bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku sevi upurējot. Un kā cilvēkiem nolēmts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesā arī Kristus, vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēku satņems neatkarīgi no grēka tiks otrais redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Ja nebūtu upuris, mēs nebūtu šeit. Ja nebūtu upura, mēs nebūtu šeit. Ja Dieva sirds nebūtu sirds, kas ir gatava upurēt, ja tā nebūtu daļa no Dieva rakstura, mēs nebūtu šeit. Un mēs varam reizēm teikt, Dievs, tas man maksāja tik daudz aizbraukt uz to nometni, tās savākt tās finanses tajā nometnē. Tas bija milzīgs supurs no manas puses. Tajā nometnē vienkārši būt tur kopā ar savu ģimeni, redzēt, ka mani bērni varbūt viens otrs saslimst, būt tajā visā, visu laiku būt ar tiem bērniem kopā. Tas bija milzīgs supurs no manas puses būtu vienkārši kalpot, palīdzēt, visu organizēt, sagatavot tam, taisīt visu, plānot, izveidot varbūt tās dienas kārtību, un tad beigās ir redzams, ka tas bija nebija vajadzīgs, un tomēr arī savādāk. Tas bija milzīgs upurs no manas puses varbūt ēst visu laiku to ēdienu, un tad brīžiem tu redzi, ka tev nepietiek, jo tu atnāc pa vēlu, vai, vai kāds cits ir apēdis tavu daļu, vai kāds ir paņēmis tavu trauciņu. Tas bija upurs no manas puses. Gulēt tajā teltī bija upurs no manas puses. Gulēt tajā istabiņā uz cietām adrešas bija upurs no manas puses visas tās no rīta un vakar tās garās stundas pavadītajās sapulcēs, tas bija upurs no manas puses būt tur kaut kad vienlaik, vienalga tas lietas, līdz tas bija upuris no manas puses. Un ir tik daudzas lietas, ko mēs varētu pateikt, tas bija upuris. Un tāpēc, ka tas bija upuris, Dievs, tāpēc, tāpēc tev man ir jāsvētī šodien. Tāpēc man vajag tev, tāpēc tev vienkārši ir jāstopās ar maniem, jo tu redzi, cik daudz es esmu devis, tu redzi, cik daudz es esmu izdarījis, tu redzi, cik daudz man tas ir maksājis. Es vienkārši iedomājos, kā tajā brīdī Dievs saka, bet iedomājos, cik daudz man tas maksāja. Iedomājies, kādu upuru man vajadzēja pienest, lai tu šodien būtu šeit. Un es tev varu teikt, neviens tavs upurs, neviena lieta, ko tu varētu izdarīt, ko tu jau esi izdarījis, vai ko tu vēl kaut kad savā dzīvē izdarījis, ko tu varētu pienest dievam kā upuru un teikt no visas sirds, Dievs, tā bija lielākais upurs, ko es savā dzīvē līdz šim esmu pienesis tev. Vienalga, kas tas būtu? Es tev saku, tas nekad nestāvēs līdz tam upurim, ko Dievs deva. Amen! Un ja mums ir tāda apziņa, ja mēs esam ar tādu sirdi, ka mēs saprotam, ja Dievs tu man kaut ko prasa, ja tu man kaut ko lūdz izdarīt, ja tu man aicini kaut ko izdarīt, ja tu aicini man kaut kādu upuru pienest, tas ir nevis tāpēc, ka es to izdarīšu, un tad es jutīšos tik labi, tāpēc, ka es būšu kaut ko izdarījis tādu. Nē, bet vienkārši tu, Dievs, esi devis tik daudz, daudz, daudz, daudz, daudz, daudz, daudz lielāku upuri. Un kā gan es spētu nepaklausīt Tev, ja Tu aicini mani, pienest tādu veidu upuri tev, kā gan es spētu to nedarīt. Nevis tāpēc, ka pēc tam es būšu kaut ko pelnījis. Bet tāpēc, ka es tik un tā neko neesmu pelnījis. Bet es zinu, ka viņš pienes vislielāko upuri. Amen? Saprot, ko es runāju? Vecā derība visu laiku runā par upuriem. Jaunā derība parāda, ka viens upuris ir pienes uz vien, vienreiz par visām reizēm vislielākais upurs, kāds kādu varētu tikt nests. Līdz ar to, it kā upurēšana ir piepildīta. Šodien vairs nenotiek upurēšanas. Nav vairs upurēšanas. Kristiešiem nav jauno darbojas ar dzīvnieku slapkavošanu un upurēšanu. Bet, ja mūsos ir Dieva gars, ja mūsu raksturs tiek pārvērsts Dieva līdzībā, ja mēs esam piepildīti ar Dievu, tad uzmaniet, kas ir viena no lietām, kas nāk tam līdzi. Tā ir sirds, kas ir gatava upurēties. Varbūt tas nav tāds baigi, jēzu, cik forši. Es zinu, ko nozīmē upurēt kaut ko. Es atceros tādu laiku atpakaļ. Es nezinu, vai es jums jau esmu stāstījis, bet bija tāds laiks, kad draudzītē, kur es gāju pirms Dieva mājas draudzes, un uh, es vadīju vienu jauniešu kalpošanu, Un Dievs tā ļoti svētīja to kalpošanu. Atceros, pirmajā reizē, mums bija pirmā tā jauniešu kalpošanas tas vakars, mums bija reiz mēnesī, viņš notikās, Un mēs atnākam, un mēs viņu tur esam tā kā izziņojuši, un tā vienkārši pārpildīta telpa. Tur, nezinu, tur man liekas, kādi 120 jaunieši varēja būt, kas ir sanākuši. Mēs bijām vienkārši šokā, no kurienes viņi īsti atnākuši. Vienkārši pārpildīts tur viss ir. Cilvēkiem nav kur sēdēt, stāv kājās vienkārši jaunieši tur. Un tā, un tas, paldies Dievam, tāds prieks par to un paiet tā pirmais, un tu gatavojies nākošam. Zini, kā tu, tu ieliec, tu meklē, mēs tur meklējam, tur mūziķi, kas tur atbrauc, kas varētu tur spēlēt, tur organ, organizēt visu programmu, izdomāt, tur vārds, tur un, un visāds jautrības, vai tur nopietnās. Un, nu, viss vienkārši tu domā, un tu plāno, un tu zvanies, un tu kārto, un tur kāds atsaka, un tev jāatrod kāds vietā. Un tu sevi mēs paņēmis, to nes, un tu to dari. Un es atceros, apmēram nedēļu pirms otrā šī jauniešu vakara um, bijis aizbraucis uz Norvēģiju. Kamēr es esmu Norvēģijā, man pienāk ziņa, ka komanda, ar kuru mēs kopā strādājam, ir nolēmusi, ka viņi negrib mani redzēt tajā uh, kalpošanā. Un uh, vienkārši nu, tā, ka viņiem kaut kas, kaut ko viņi nesaprot, kaut kas viņiem nepatīk, viņi uz maniem dusmīgi, un uh, viņi vispār, tā es vispār nemaz nerunāju vispār par kaut kādu kalpošanu, vienkārši nemaz, lai es nerādos tur tūmā. Tur ir nepaties, kā es jūtos. Tu saproti, ka tas nav tā vienkārši. Ah, nu, jā, nu, tur, tu aizgāji brīvā laikā, tu tur pakalpoji. Nu, tev neļauj tur kalpot. Nu, labi, nu, neko nu ne, nekalpošu. Bet saproti, to, ka tu esi devis savus finanses, savu laiku, savu enerģiju. Es gāju, brīžiem vienkārši bija atteicās, tad tieši pirms es aizbraucu, atteicās mūzikas grupu, kas gribēja, kas kalpot, es vienkārši, es zvanu vienam, otram, trešam, zvanos, tur meklēju, kas vēl, kādu vēl mūziķu varētu atbraukt, lai kalpotu tur, un, un neko nevar atrast, un es tur stresoju, un tur beigās es atrodu, saorganizēju, un pēc tam vienkārši, tu neesi vajadzīgs. Es vienkārši atceros tās sajūtas, un tagad, ko tagad darīt? Mēģināt pierādīt, izcīnīt to, varētu pierādīt, kāpēc tev tur vajag būt. Parādīt savu taisnību, mēģināt atrast tajā visā. Atbildēt uz kaut ko. Es vienkārši saprotu, es neko nedarīšu. Nu labi, es paiet malā. Bet tas bija tāds upuris no manas puses. Vienu otru dienu es tur izraudājos, tur, tur, tur. Tad vispār, ko es varu padomāt, protams, pēc tam Bet es jūtu, ka Dievs man to ritīgi tā jautā, vai tā ir tavu kalpošana? Vai tā tu gribi, lai tā ir mana kalpošana? Un, kad Dievs tev jautā, vai tu gribi, lai tā ir tavu kalpošana, vai tā ir mana kalpošana? Un es saprotu, es negribu, es negribu, kad es kaut ko radu, vai es kaut kā dzenos. Dievs, ja tā ir, tu kalpo, tad tu kalpoji, tu dari to, tu dari. Es vienkārši pakļaušos Tev. Nu, protams, pēc tam es atbraucu atpakaļ no Norvēģijas, bija kaut kā divas dienas, laikam, pirms tā pasākuma. Es tas neatceros kādā veidā, bet tā kā viss pēkšņi bija kārtībā atkal, it kā hovādi pārprat, un tur viss ir labi, un, tu, un viss notiekās tā kā jānotiek. Bet es atceros, tas priekš manī bija tik daudz, kad es pirmoreiz mūžā savu kalpošanu bija varējis ielikt Dievu rokās un saprast, ka Dievs tā nav mana kalpošana. Tu dari to bija, kāds, lais, bija tāda pilsētiņa kā Vaņots, nezinu, vai jūs zināt, es uz Vaņotu braukāju, kaut kur reizi mēnesī, apmēram, es uz turien braucu. Es ar jauniešiem tur pavadīju ļoti daudz laika. Internāts skolā es tur biju, mēs tur pasākums taisījām. Mēs tur vienu dienu uztaisījām tādu kā labestības dienas, mēs tur viņiem sagādājām kaut kāds 50 kg apģērbu, mēs tur ap kādiem 70 mājas apstaigājām un ar, ar pārtiks milzīgiem maisiem aiznesām. Mēs tur bērnu pasākumus dāvaniņas dāvinājām, mēs tur evanģelizācijas, mēs tur, es vienkārši, es atceros, es tur biju, es tikai es savu laiku tur iegrūdu, es savus finanses tur iegrūdu, es, es, es vienkārši cilvēkus visu laiku vadāju uz turien, lai tikai varētu tur kaut kas notikt. Un nu, es redzēju, Katru nākošo reizi, kad tur aizbrauc, vienkārši jauni cilvēki draudzē, jauni cilvēki jauniešu kalpošanā viņiem tur. Un vienkārši viss notiek, vienkārši tik suprīgi, un tas tāds priecīgs, vienkārši, nu, tu redz, ka Dievs kaut ko tādu īpašu tur dara. Un vienā dienā viens no vadītājiem pienāca pie manīm, tur mēs tur runājamies, un, un no tiem jauniešu vadītājiem beigās uh, pienāk un uh, kaut kā tā saruna tā aizgāja, bet atklāti, un es saku, zini, es baidos par to, ka uh, tu tiem cilvēkiem, tiem jauniešiem iedod ne to garu. Es nezinu, kāds gars tev ir, ka tu tiem jauniešiem iedod to garu. Un, un ir paredzēts tā, ka tas ir sestdienas vakars, es esmu atkal atbraucis, es esmu, man neviens tur nekad tā, nu man tur gaida, bet es pats maksāju par savu pārtiku, es pats guļu tur uz kaut kā vienkārši uz grīdas, cits reiz atdod madrats citiem cilvēkiem, vienkārši uz plikas grīdas guļu tur. Es, es vienkārši atdod, es liekas, es upurējos, baigi, es diez, visu laiku upurējos tur. Un tagad tev pasaka, zini, tu varbūt ne to garu tiem cilvēkiem, tiem jauniešiem iedod. Un, uh, man liekas, tu vispār vajadzētu braukt projām. Tu nemaz nedrīkst tā rītā kalpot. Nu, rītdien sarunās jauniešu vakars, tur saicināt jauniešu no visas pilsētas. Nu, tev vajadzētu, nu, es nezinu, vai tev vispār var ļaut kalpot. Ok. <laughs> tu izdomā, no rīta pasaki. Ja nē, es no rīta braukšu mājās vienkārši, ja nē. Un beigās atļauju kalpot. Un tad es kalpoju tā, kā tā būtu pēdējā reize. <laughs> pēc tam domājam, bet labdies, tas nav tas, ko es daru. Tā nav mana kalpošana. Esmu gatavs upurēt to. Tagad pavisam nedēļa atpakaļ man bija viens lēmums jāpieņem, ko es izdarīju. Un pēc tam es domāju, Dievs, bāc, tas ir, man liekas, lielākais supers, ko es savā dzīvē esmu pienesis. Pieņem tādu lēmumu. Tu zini, ka tu esi paklausījis, tu zini, ka tu esi izdarījis pareizi. Bet, tas, varbūt, tas ir, Tas ir tāds upuris. Tas nav patīkami. Ir kaut kas īpašs tajā, kad mēs esam gatavi upurēt kaut ko. Ziniet, kas ir ar upuru? Upuris nekad nav patīkams. Ja tas ir patīkams, tad tas nav upuris. Ja tas ir tāds vienkārši, o, oh, jā, super, Dievs saka, jā, davai es tā darīšu. Tas nav upuris. Dina teica, nu, tev patīk teltī gulēt, gulēt izbaudīja, ja? Nu, tad tas nebija tev upuris. Man varbūt var likties, nu kā, nu taču loģiski, ka Tinai tam jābūt upurim gulēt teltī. Varbūt man var tā likties, bet viņai tas nebija upuris. Varbūt, piemēram, Matīsam tas bija daudz lielāks upuris gulēt teltī. Es nezinu, es vienkārši minu. Man tas arī nebija upuris. Es izbaudīju to, man tiešām patikās. Tu gultajā vētrā, un tu vienkārši, man tāda maziņa telts galīgi, tu gultajā vētrā, es Ejam teltī, iekāpjam guļamajā. Gulēs, ah, nē, pēc tam guļamais. Visi galīgi slapi, visi izmirkuši. Domājam, kaut kādu palaku kaut kur, lai gulētu. Tur guļ slapjā guļamajā, negribās līst. Jo mums nebija augšā, tur, tur bija tas vējs, tas loziņš. Un, nu, ziniet, ne, un tur nebija tas pārliekamais mums, un līdz ar to tur bija salīs. Mēs bijām, Matīs bija savus šortus uzlicis virsū, tur vienkārši, lai nelīst iekšā. <laughs> <laughs> un, uh, nu, vienā, nu, slap, nu, tāda slapi visi tie guļamais, un es tur dabūju vēl vienu guļamais, un uh, guļamais un kaut kādu palagu, un es tajā palagā tur guļu, un es tā palienam apakšā, un sākas tā vētra. Zinu, kā tā maza tā telsma, es, es guļu tieši pie tām sienām, un vienkārši no nu, vienas puses visu laiku, puf, puf, vienkārši sitās tev virsū, tev sejā visu laiku sieniņas, tur tev sienas sitās virsū. Mēs vienkārši runājamies, es tā, nu tā, mums bija forši. Un es domāju, tu vai jālūdz, zinu, nu, lai nav bailes cilvēkiem kas teltīs guļ īpaši meitenēm, mēs ritīgam attīk sākām lūgt par to, lai cilvēkiem nav bailes. Ja mēs jau vispār, mums tāds pilnīgs čils. Domāju, nu, izbaudīsim to laiku. Un, uh, un paldies Dievam, es tā skatos, ka Dievs atbildēja. Es nevienu dzirdēju, kuram būtu bijušas bailes tajā vētrā. Ne? Nākošajā dienā, es gan nenakšanai tajā teltē, es nakšanai citā teltē, jo mums tur bija, nu, viņi bija pilnīgi slapi. Uh, Un, <laughs> bet, bet es to rītu pumus, tas skatos mums uz telti, es domāju, man tik žēl, ka es tur negulēju. Jo telts, kas bija drusiņi tālāk, uvi tur, kur jūs gulējāt arī, tur vienkārši bija tā upīta aplūdusi. Un bija tā, ka no rīta meitenes pamostās, un vienkārši visur apkārt ir vienīgi ūdens. Šitāda kārta ar ūdeni teltī. Visas drēbes pilnīgi viss ir vienkārši ūdenī mūsu telts nebija tieši tajā brīdī, kad pamodāmies, bet drusiņi pēc tam arī visapkārt vienkārši aplūdes bija. Matīsim, nu, visas drēbes, visas summas, bija pilnīgi gudni, pilnīgi slapši. <laughs> tā tā telts, kas bija aplūdes, viņi bija maizes, maizes kaut kā nedaudz bija atstājis tur pie telts, viņi skatās tur pie telts, pilns ar zivīm vienkārši ād to maizi. <laughs> es domāju, es tā gribētu pamosties tādā teltī. Man liekas, vienreiz mūžā tāds piedzīvojums. Man tas nebūtu upuši, tas, tas būtu ritīgi jautri, nu tāds ritīgi piedzīvojums. <laughs> Nezinu, kā tev. Kādam no jums būtu milzīgs supurs pamosties, un tu redzi, ka tu atrodies azaru vidū. <laughs> Mums vispār bija sākumā doma. Es, ne, nu, labi, es nevaru teikt, ka man sapnis, bet es domāju, vienreiz mūžā tas būtu baigi interesanti to piedzīvot. Tas būtu tiešām ļoti jautri. Jā. Tikai galvenais, zin kā, nu labāk, lai telefonu vai maksa nav tur ar maniem kopā. Nu, Jo man arī vienā naktī tas telefons arī man atslēdzā, nu, at, atteicās darboties dēļ mitrumu, tur vienkārši pārstāja darboties. Bet pēc tam sasila un tad bija labi atkal. Par ko es runāju vispār? Par upuriem. Jā, upurs vienmēr ir kaut kas tāds, kas ir, kas ir kaut kas, kas ir dārgs, kaut kas, kas ir svarīgs, un tādēļ tas arī ir sāpīgs. Tas nav patīkams. Izlasīsim kādu notikumu no Dāvida dzīves. Uh, no nu, pirmās laiku grāmatas 21. nodaļas. Pirmā laiku grāmata 21. nodaļa. Un lasīsim no 18. panta. Šis kāds ļoti interesants stāsts par Dāvidu. Es izlasīšu ātri, tur, kas ir rakstīts 21. nodaļa, 1. laika grāmatā no 18. panta. Rakstīts tā un tā kunga eņģelis pavēlēja gadam pateikt Dāvidam, lai Dāvids dodas augšup kalnā un lai uzceļ altārtam kungam uz jebustiešu ornana klona. Un, nu, zinām, Dievs liek Dāvidam doties konkrētā kalnā, uz konkrētu vietu, konkrēta cilvēka īpašumā, un tieši tajā īpašumā, tieši tur uzcelt altāri tam kungam, uz kur būs jāpienes upuri. Dievs norāda konkrētu specifisku vietu, uz kurien es gribu, lai tu ej un upurē. Notiek tālāk. Un paklausīdams gada vārdiem – ko tas bija runājis tā kunga vārdā. Dāvids devās kalnā. Kad Ornans apgriezās, tad ieraudzīja, un tad ieraudzīja eņģeli, un viņa četri dēli, kas skūl kopā ar viņu, paslēpās, bet Ornans skulkvīši. Kad Dāvids nāca pie Ornana, un Ornans paskatījās un ieraudzīja Dāvidu, tad viņš iznāca laukā no klona, nometās Dāvidu priekšā uz savu vaigu pie zemes. Un Dāvids sacīja Ornanam, lūdzams, dod man klona vietu, lai es tur uzceļu altāru tam kungam, bet piešķirim to Uh, man to par pilnu samaksu, lai tā mocība tiek novērsta no tautas. Tad Ornants atbildēja Daudam, ņem to sev un dari mans kungs un ķēniņi, kā vien tev patīk. Redzi, tur tos vēršas dod dedzināmam upuriem, un šos skuļamos rīks malkai, bet kviešus ēdamam upuriem, to visas dodu. Ļoti jauks sirds Ornanam. Viņš skatās, Dāvids nāk, Dāvids grib izmantot viņa zemi, lai uzcelt altāri. Un viņš saka, brīnišķīgi, es tev došu visu, ņem to zemi, ņem manus lielopus, ņem manu malku, ņem manus kviešus, ņem visu, kas tev vajadzīgs, es tev visu to došu. Lietotos, lai upurētu Dievam upurus, ko viņš ir teicis, lai tu upurē. Nu, viens puses brīnišķīgi, nu, fantastiski, Dievs, tu man saki, iet tur un tur cel tu altāri, tu arī pats sagādā visu, kas ir vajadzīgs. Fantastiski iespēja Dāvidam. Skaties, ko Dāvids saka tālāk. Bet ķēniņš Dāvids sacīja Onanam, Nē, bet es to visu gribu pirkt no tevis par pilnu samaksu. Kāpēc? Jo es negribu ņemt tam kungam, kas ir tavs, nedz arī upurēt tādu dedzināmo upuri, kas iegūts par velti. Jeb citiem vārdiem, kuram nav nozīmes man pašam. Es to iegūstu tāpatās, es viņu tāpatās varu atdot. Tas nekad nav iegūst manu sirdi un nekad neiegūst. Tas ir kā nāca tā izgāja. Mēs reizēm lūdzam, Dievs, dod man piecus latus, ko es varētu ielikt ziedojumā. Es nezinu, vai viņš tam lūdzu, bet Dievs man dod, man dod man sāklu, dod man kaut ko, ko es gribētu tiesēt. Ja tu man dos, es, es sveitīšu. Un tad tev kāds cilvēks iedod to naudu, un tu nu, sveitī tālāk. Un tas, kā atnāca, tā izgāja. Paldies Dievam par tādiem brīnumiem. Un tas ir brīnišķīgi, ka tādā veidā Dievs arī reizēm pagodinās. Un kad viņš mums tā dod. Bet tas nekad nav paņēmis tavu sirdi. Ja es varētu vispār lietot tādu vārdu kā paņemt sirdi, vienkārši viņš tas nekad nav kļuvis kaut kas svarīgs, nozīmīgs tev. Bet upurim, upurim ir tā lieta, ka upuris vienmēr ir kaut kas tāds, kas ir dārgs priekš tevis. Tāpēc Dāvids saka, nē, es neņemšu to, kas man neko nenozīmē. Es ņemšu to, kas man ir dārgs, to, kas man ir svarīgs. Un tas būs tas, ko es piensīšu kā upur tam kungam. Man liekas, tā ir tāda kā brīnišķīga Dieva pārbauda bija pie Dāvida. Viņš sagatavoja visus tos apstākļus. Viss bija tādā veidā salikts, ka viņš varēja paņemt to, kas viņam nenozīmē, un upurēt. Bet es gribēju redzēt, vai Dāvids upurēs to, kas viņam neko nenozīmē. Lai viņš paņems to, kas viņam ir dārgs, un nesīs to kā upuri. Tālāk tad Dāvids deva Ornanam par šo vietu zelta svarā 600 seķeļu. Un Dāvis tur uzcēla tam kungam altāru un upurēja dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus. Un kad viņš to kungu piesauca, tad viņš tam atbildēja ar rūguni no debesīm par dedzināmo upuru altāru. Es uzmēju, ka Dievam tas bija patīkami. Viņš vienkārši Dievs pats sūtīja uguni no debesīm, kas aprī to upuri. Un tas kungs pavēlēja eņģelim, un viņš izbeidza savu zobenu māksti. Upurs ir kaut kas, kas ir dārgs vēl viena lieta, mēs vēl vienu rakstiet izlasīsim par uh, Salamanu, pirmā ķēniņa grāmatā, 8. nodaļā. Es vēl varu runāt, es par nedomāju tik garu, un es domāju, pavisam īši, ne kaut ko ātri pateikt. Domāju, jūs visi tāpat nogruši pēc nomens, jums milzīgs supurs, ja bija atnāktu šeit uz dievkalpojumu, piecelties no rīta, milzīgs supurs. Es pāris aizmirst, tas viens no lielākiem upuriem, ko mēs vispār varam pienest, vai ne? Piecelties no rīta un atnākt uz baznīcu. Tas ir vienkārši tik grūti. Bet, uh, nu, jūs esat gatavi vēl vienu upuru pienest un paklausīties man vēl drusciņu. Maz upuri, jā. Ja? Pirmā ķēniņa grāmata, 8. nodaļa, 63. no 63. panta. Nē, no 62. panta. Un tur ir, tas ir stāsts par to, ka Salomans ir tagad pabeidzis celt templi. Un viņš tagad iesvētīs templi. Un kā notiek templi iesvētīšana? 62. pantā, un ķēniņš kopā ar visu Izraēlu tautu tad nes kaimo supurs tam kungam. Un Salmans uprai šādu kaimo pateicības supuru tam kungam. 22 tūkstoši lielopu, 120 tūkstoši sīklopu. Un tā kopā ar visu Izraēlu tautu ķēniņš iesveitītā kunga nama. Kā tev liekas? 22 tūkstoši lielopu un 120 tūkstoši sīklopu. Kopā tas sanāk 22 un 120, 142 tūkstoši dzīvnieki. Ja domājies, ko tas nozīmē? Kaut uz altāra. Kaujam uz altāra. Ir mēs kāds asiņas daudzums tur ir. Domājies, kas, kas, kā, kā tas notiekās? 142 tūkstoši dzīvnieki upurēti. Kad to liekas, bet tas vienalga, vienalga, ka viņš ir liels ķēniņš, viņš ir bagāts. Bet liekas, tas vienalga, ir kaut kas tomēr vērtīgs. 142 tūkstoši Kā tev liekas, tas vienalga, tas ir kaut kas, kas ir nozīmīgs un vērtīgs, vai ne? Viņš to pienes kā upur tam kungam, viņš iesvētīja templi. Un tad es gribu pārēt pie otrās lietas. Jo es jūtu, ka man divas, tās divas lietas saka. Viens ir upuris. Un es ceru, ka katrs viens no jums jūs varētu tā kā pastīties savu dzīvi. Varētu ieraudzīt tos brīžus, kad jūs upurējāt. Esat iedrošināti. Normāli, ka tas sāp, normāli, ka tas nav patīkami, bet tu zini, ka tu to dari. Es, ka Dievs tu upurē vislielāko upuri. Un es vienkārši es pateicības esmu gatavs upurēt, tu esi man dārgs. Bet mēs atvērtu pirmo samēlu grāmatu. Pirmajā samēlu grāmatā izstāsta par Saulu. Trīspadsmitajā nodaļā Sausa kļūst par Izraels ķēniņu, pirmais Izraels ķēniņš, viņš ir Dievs svaidīts. Brīnišķīgi viss notiekās, viņš, viņš iegūst kādas uzvaras. Samuēls, kurš viņš vadīs pa ķēniņu, saprot, ka viņa laiks ir beidzies, viņš atvadās no tautas. Un tad notiek kāda cīņa. Ir kāda kauja. Un uh, Izraela tautai dodās uzbrukumā filistieši. Tūlītās. Nē, nevis 13. nodaļa, bet uh, 15. nodaļa. Piedošana, 15. nodaļa. Sauls ir uh, uzvarējis vien, uh, kādu kauju atkal, un um, Dieva pavēl bija neatstāt neko dzīvu no visiem dzīvniekiem, neko neņemt no viņiem, vienkārši neko, neats, neko neņemt Izrēlam, neņemt daļu no kā no tām lietām. Bet ko, kas noteikās vienā brīdī, 10. pānta lasīsim, 1. samuēla grāmata no 10. pānta 15. nodaļā. Tur ir teikts, nerā kunga vārds nāca par Samuelu, man ir žēl, kas esmu iecēlis salu ķēniņu kārtā, jo viņš ir no manis novērsies, man nesako un nav izpildījis manus vārdus. Bet Samuels iedegās satraukumā, un viņš to kungu piesauc lūkšanās visu nakti. Un Samuels agri cēlās, lai no paša rīta to saulam pretī. Tad viņam tika paziņots, ka sauls ir aizgājis uz Karmelu kalnu, kur viņš pats sev uzcels pieminekli. Ļoti interesanti, vai ne? Uzkāp kalnā, uzcel savu pieminekli. Un kāp tagad zemē. Bet tad apgriezies un gājis lejā uz Gilgalu. Kad Samuels nāca pie saules, saules viņam sacīja, es tā kungs svētīts, esmu izpildījis tā kunga pavēles. Tad Samuels sacīja, bet ko nozīmē šī abju blēšana manās ausīs? Kas tā ir par vēršu maušanu, ko es dzirdu? Savs atbildēja, no amerikāņiem mūsu ļaudis tos ir atveduši, jo viņi ir pataupījuši trēknākās savas un brangākos vēršu kā kaujamo upuri tam kungam, tavam dievam. Bet pārējos mēs esam pilnīgi iznīcinājuši. Kā laba lieta! Mēs gribējām upuri pienes dievam, mēs tos labākos esam atlicinājuši, pienesīsim upuri dievam. Tad Samuels atbildēja Salam, pieteik, es tev pateikšu, ko tas kungs man ir teicis šodien naktī tad es viņam teicu runā. Un Samuels sacīja, vai tas tā nav, ka tu pats izliksies niecīgs savās acīs, tad tu kļuvi par Izraēlu cilšu galvu. Un tad tas kungs tev svaidīja par ķēniņu par Izraēlu. Un tad tas kungs tev sūtīja ceļā un tev sacīja, ej un izdaldē grēciniekus, tos amelekēšus un karo pret viņiem, līdz kamēr tie ir izdaldēti. Kāpēc tu neesi klausījis tā kunga pavēlē, bet esi maldījies, laupīdams, nes darījis to, kas ir ļauns tā kunga acīs? Tad Sauls sacīja Samuēlam, es esmu gan klausījis tā kunga balsī, un es esmu arī gājis pa to ceļu, pa kuru tas kungs man ir sūtījis. Un es esmu atvedis Agaga Amelekas ķēniņu, bet Amelekiešu esmu pilnīgi iznīcinājis. Bet tauta no salaupītā ir paņēma sīklops un lielops, kuri bija vislabākie starp izdeldētajiem, lai tos nestu Gilgalā kā kaujumu uputam kungam tavam dievam. Un Samuels sacīja, es gribu, lai ievēro šos vārdus. Vai tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujumiem upuriem, nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auntauki, bet nepaklausība ir kā buršanas grēks. Un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Ja tu ievēro, kas bija pašā sākumā ar Īzaku, Dievs runāja un Abrahams paklausīja. Mēs lasījām par uh, Dāvidu, kurš pienes upuri uh, tajā īpašumā. Dievs runāja, un viņš tur bija rakstīts, viņš paklausīja tā kunga balsī. Paklausība ir labāka par upuri. Un ir reizes mums dzīvē, kad mēs gribam, vai mēs tā kā taismies kaut ko izdarīt. Piemēram, um, ir kādas reizes, kad Dievs mums runā, ko konkrēti izdarīt vai konkrēti kaut ko dot. Pamēr vienu reizi es atceros, um, es nekļūdu, tas bija ļoti sen jau, diezgan sen vienkārši, es nekļūdu uz pareizi tos tās atcerēties, bet bija tā, ka uh, man Dievs vienkārši vienā reizē runāja, ka viņš grib, lai es savu mobilo telefonu konkrēti ziedoju. Atdod tālāk. Man bija, es domāju, labi, Dievs, tu gribi, lai es kaut ko ziedoju, davai es ziedošu tev kaut kādu naudu. <laughs> es tev ziedošu kaut ko citu, bet tu telefons, nu, lai paliek man. <laughs> Reizēm mēs esam gatavi upurēt kaut ko kas it kā ir laba lieta, mēs ar to upuri gribam tā kā aizstāt to, ko Dievs mums ir teicis darīt. Tā kā atpirkties un nedarīt to, ko Dievs mums ir runājis darīt. Tad tā ir nepaklausība, tā ir pilnīzinām bušanas grēkam. Vislabākā lieta, ko tu varētu darīt, ir paklausīt. Tev nav jāmeklē, kur tu vari kaut ko upurēt. Kā tu vari kaut ko upurēt? Kā tu vari atdot kaut ko, kas tev ir dārgs? Tev nav jāmeklē tas. Tev ir jāmeklē vienkārši Dievs, es gribu dzirdēt tavu balsi. Un tas, ko tu man saki, tam es gribu paklausīt. Ja reizēm tas būs viegli, super. Ja reizēm tas būs grūti, super. Ja reizēm tas būs kā upuris, lai tā ir. Ja reizēm tas būs vienkārši no manas brīvas gribas aiz prieka, Nu, lai tā ir, bet es gribu dzirdēt tavu balsi, es gribu paklausīt tavai balsī. Un tas dod tādu brīvību visā tajā, ka tu saproti, tas nav tā, ka tu esi piespiests kaut ko darīt. Tas nav tā, ka tev ir jāatrod kaut kas, kādā veidā sevi sāpināt ar to upuru, ko tu pienes. Bet tu vienkārši paklausīsi Interesanti, ka vecajā derībā ir daudz dažādu veidu upuri. Ir upuri, kas ir par nepaklausību, kas ir kā grēku piedošanas upuri, bet tai pašā laikā ir arī tāda kā pateicības upuri. Vienkārši pateicības upuris. Iesvētīja templi. Tas nebija dēļ nepaklausības, tas bija vienkārši dēļ tā, ka tu gribēji pateikties, tu gribēji redzēt Dievu tajā vietā. Tāpēc Samuels, eh, sa, eh, Salamans, tāpēc pienes to milzīgo upuri. Upuris vecajā darbā viņš bija par dažādām lietām. Ir kaut kas ļoti interesants, ka Bībelē daudz runā par to, par paklausību. Cik svarīgi mums ir būt paklausīgiem. Nominējums arī atcerties tajā dienā, kad bija Jānis Akmens mācītājs mums kopā. Disciplīna, viņš runāja par to paklausību. Vienkārši tas rūt mazās lietiņās, bet kas reizēm pat ir daudz nozīmīgāks nekā varbūt kaut kāda liela upuri. Tagad priekšā viens mēnesis um, kur nenotiks draudzes dievkalpojumi. No vienas puses, mēs to varētu skatīties, tas ir tāds kā upurs, ko es varu pienest. Tas ir kaut kas tāds grūts, varbūt periods, ar kur man, man vajadzēs tā kā iziet cauri tagad. Varbūt kāds tā skatās uz to. Bet no otras puses, tu vari skatīties, es varu, tā ir kā paklausība, mana paklausība. Draudzes vadības apraktā ir jādara Es to pieņemu, es paklausu tam, es priecājos par to un skatīšos, ko Dievs darīs tajā visā. Jo ir interesanti, ka Dievs tur, kur, um, kad, ja, tas bija jā, Elija, kad um, viņš sapulcināja bālu praviešu Karmela kalnā, un viņš izaicināja bālu praviešu, lika uzcelt altāri, un tad bālu pravieši bija pirmie, kas tur sauca uguni no debesīm, un nekas nenotika, un pēc tam Elī nāca, un viņš sauca, un viņš lūdza tik skaistus vārdus, viņš teica, lai viņš parāda, ka viņš joprojām ir Dievs, kas atbild ar uguni. Un ir tā, ka tajos patiesajos upuros, ko mēs varam pienest, tajos patiesajā paklausībā, tajā uprī, kas izriet no paklausības – Dievs vienmēr ir tas Dievs, kas atbild ar uguni. Vienmēr tur ir auglis tam. Tas nebūs tā, ka tu atnesīs un nekas. Bet vienmēr ir kaut kas, kas no tā veidojas, kaut kas, kas, kaut kas, kas radīsies no tā. Un tas ir liels skaistums. Ebreju vēstulē, 10. nodaļā. Mēs jau lasījām tur par Kristus upuri. Un, kad tur last, drusiņu, drusiņu uz priekšu, nākošajā nodaļā, desmitajā nodaļā. Nu, trešā pantram lasīt, tur rakstīts tā. Bet ar upuriem ik gadus tiek atgādināta grēki, jo vēršanāža asinīm nav varas atņemt grēkus. Tāpēc pasaulē ienādams viņš saka, upurs un dāvanas tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi radījis. Nezināmie upuri un grēku upuri tev nav patikuši. Tad es sacīju, raugi, es nāku. Grāmatā man ir rakstīts, tavu prātu darīt, tak Dievs. Iepriekš atzīs upurus un dāvanas, nedzināmos upurus un grāku upurus, kas pēc bauslības tiek upurēti un neizgribējis, un tie tev nav patikuši. Tad viņš sacīs, raugi, es nāku tavu prātu darīt. Viņš atceļ pirmo, lai nodibinātu otru. Tas vairs nav likums, tā vairs nav bauslība, tas vairs nav kaut kas, kas tev ir obligāti jādara. Bet tas ir vienkārši aicinājums, vai tu būsi paklausīgs, vai tu paklausīsi, vai tu paklausīsi, ka Dieva garš tev runā, kad viņš tev mudina, vai tu paklausīsi, vai tu darīsi to, vai tu būsi gatavs upurēties. Tas, tam ir jākļūst daļai no tavas sirds, no tavas dzīves, no tava rakstura. Nevis kaut kas tāds, ko sev piespied. Es, tev, es tagad šovakar upurēšos. Tam ir jābūt daļai no tevis, ka tevi sagādā prieku. Darīt varbūt tādas lietas, ko citi nespētu darīt vai citiem tas liktos, nu nekad. Gulēt teltī, lai kāds cits varētu gulēt gultā. Paņem to pēdējo maizīt, un tad redz, ka kāds cits nav dabūjis, un tad dod to maizīt tam cilvēkam. Atnākt ātrāk uz dievkalpojumu un palīdzēt salikt, piemēram, krēslus. ieraudzīt to, ar kuru neviens nerunā, un iet un pasēdēt ar viņu kopā, uzklausīt viņu dzīves stāstu un parunāties ar viņu. Nevis tāpēc, ka tu esi piespiests to darīt, bet tāpēc, ka tavs sirds ir tāda, tu gribi darīt vairāk, tu gribi redzēt to cilvēku augstāk nekā paš, pašam paš, pats sevi. Tā nevajadzētu būt kristiešu dzīvei. Es ticu, ka katram no jums, jums patīk, ja kāds ir gatavs upurēties jūsu labā, vai ne? Ir patīkami. O, oh, tu to izdarīji manis dēļ. Paldies tev. Paldies, ka tu to izdarīji manis dēļ. Nu, paldies tev liels. Bet vai mēs varam būt tie, kas esam gatavi upurēties otra cilvēka labā? Tas ir mans izaicinājums jums šodienā. Tas izaicinājums ir man pašam, par sevīm. Un iedrošinājums par visām tām reizēm, kad tu to esi darījis, kad es to esmu darījis. Iedrošinājums, ka ja tas ir darīts paklausībā, tad tur ir alga. Un tas nav tā, ka tagad Dievs ir spiesis kaut ko darīt tavas labā, bet tā ir tava pateicība, paldies Dievs par to upuru, ko tu pienes manas dēļ. Amen. Būsim tie, kas esam gatavi upurēties. Es nezinu, kāpēc, bet es tiešām jūtu, ka tas ir vārds, ko man ar jums sāk padalīties. Es te biju sarakstījis raksturvietas, redzēt, un te ir daudz <laughs> raksturvietas, viss ir pilns, bet nu es jums nelasīšu. Varbūt tikai vienu vēl izlasīšu. Ebreja vēstulē, 5. nodaļā. Tur runāts ir par Jēzu no 5. panta. Tāpat arī Kristus nav pats sev piešķīris. Apagaidies. Jā, no 5. panta. Tāpēc arī Kristus nav pats sev piešķīris augstā priestara godu, bet tas, kas viņam ir teicis, mans dēls, to es šodien es tevi esmu dzemdinājis. Kā arī citā vietā viņš saka, to es priestaris mūžīgi pēc Melkzedeka kārtas. Savā miesas dienās ar stipru balsu nasrām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves. Un ir ticis atpestīts no bailēm. Un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Un Filipiešu vēstule 2. no 8. pantā ir teiks, ka viņš ir palicis paklausīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Jēzus bija paklausīgs. Vai mēs nevaram būt paklausīgi? Jēzus bija kā pienes cupurs par mūsu grēkiem. Vai mēs varētu būt kā upurs? Mēs varētu pasēdēt savām dzīvēm. Jo tur Bībelē patiesībā ir teikts, ka mēs esam, ka mums ir jānodot sev pašus par dzīvu upuri. Romiešu aslā 12. nodaļā 1. pantā. Mēs esam tas dzīvais upuris. Mēs mācīties teica, no dzīvu upura problēma ir tā, ka viņam ir tendence kāpt nos no altāra. Mēs esam dzīves upurs. Un mēs ļausim tādiem būt. Tas nav viegli. Bet zinu, ka tas ir tik ļoti skaisti. Es jau tiešām saku, tas ir tik skaisti. Un cilvēks, kurš ir mācījies redzēt citu augstāk par sevi, kurš ir mācījies, ko nozīmē upurēties citu labāk Ir tik patīkam būt ar tādu cilvēku kopā. Ir tik patīkam, ka tāds cilvēks ir tavs draugs. Kāpēc? Tāpēc, ka tu jūties uzreiz vērtīgāks. Tu jūties labi, tu jūties uzreiz tāds mīlēts, jo viņš ir gatavs uprēties tevis dēļ. Vai ne? Ir tā. Kāpēc mēs visi nevarētu tādu būt? Kā kristieši. Kāpēc mēs kā kristieši nevarētu tādu būt? Nevis meklēt savu labumu, bet meklēt citu. Āmen. Es vienkārši biedrošināt. Mēnesis priekšā nebūsiet šeit konkrēti Dieva mājas draudzē. Varbūt jūs aiziet uz kādu citu draudzu, uz citu dievkalpojumu. Dzirdēsiet, kā būsiet kopā ar citiem kristiešiem. Būsiet starp, ar šīs draudzes kristiešiem kopā, varbūt ar citas draudzes kristiešiem. Jūs būsiet dažādās vietās. Bet ka katrs no jums varētu iet ar tā domu, es gribu tā kā upurēt, es gribu kalpot, es gribu būt tas, kurš ir gatavs atdot sevi. Nebūtu skaisti, ja mūsu draudzīt varētu raksturot, ka tie cilvēki, kas šeit ir, tie cilvēki ir gatavi upurēties. Es domāju, jaunā valda, kas ievēlēt, patiesībā tas ir milzīgs upurs, tas, ko viņi dara. Viss laiks, enerģija, finanses, tas viss, ko viņi iegūtē, mēs jau ne, mēs nemaz neredzam to. Es neredzu to. Viņi zina to. Varbūt reizēm ir tās domas, varbūt nu, nu, gatam reizēm, es nezinu, kā gatam ir bijis, varbūt viņam ir tās domas reizēm. Kāpēc neviens neredz tas, ko es daru? Dievs pat liekas, ka pat tu neredz to. Bet tas ir, bet tāda nu ir mūsu kristīšā dzīve. Zini, tur ir skaistums tajā. Tieši tā. Labi, atstāšu jūs ar to domu. Padomājiet par to. Es kaut kā ticu, ka tas bija tas, ko Dievs gribēja jums teikt šodienā. Amen. Lūksim kopā. Celsimies kājās. Varbūt var lūgt, lai nāks lētāji. Debes Tēvs, es Es gribu jautāt, jums tik daudz no jums, jūs varētu teikt tiešām, es gribu būt tāds cilvēks, kas ir gatavs upurēties. Bet nevis upurēties vienkārši upurēšanās dēļ, bet dēļ paklausības. Dzirdēt, ka tu Dievs runā un tad paklausīt. Bet tas rod reizēm nav patīkam, viegli vai, vai skaisti. Bet es, es gribu ar tādu sirdi būt. Tad lūksim. Jēzu, es lūdzu, ka tu veido manu sirdi, mūsu sirdis. Tāds, kas ir gatavs upurēties, kas ir gatavs atdot kaut ko, kas ir gatavs maksāt cenu, kas ir gatavs redzēt otru augstāk nekā sev pašu. Es lūdzu, ka tu tā mūsu sirds pārveido. Ja es to lūdzu, tad mēs katreiz mēs varētu dzirdēt tavu balsu, mēs varētu būt paklausīgi tavai balsī lai mēs varētu būt tiešām paklausīgi Tev. Tad redz tās reizes, kad mēs jau esam pienesuši, liekas, lielu upuru, un kad liekas, kāda jēga tam bija, ka neviens varbūt to neredzēja, un neviens nezin par to, un mēs gribējām, lai kāds to ierauk, to upuru lielo, ko mēs esam pienesuši. Es lūdzu pierod, ka mēs pat tajos brīžos esam skatījušies pašu sevī, ka mēs neredzējām to, ko tu vēlējies caur to izdarīt pie kāda cita cilvēka vai atklāt. Un es lūdzu tās, lai mēs varētu skatīties uz priekšu ar prieku, ar gatavību kalpot Tev līdz galam, paklausīt Tev līdz nāvei, līdz pēdējai dienai. Es lūdzu, lai mēs nebūtu tiem, kam būtu jāsaka, mēs nepaklausīšu, mēs tiešām varētu būt paklausīgi. Ja es Tev lūdzu, lai tāds sirds mums dari. Jēzus, un svēts. Tomēr nav neviens kā tu, pazemīgs kā tu. Tu esi Dievs, varens un svēts. Tomēr nav neviens kā tu, pazemīgs kā tu. Tu esi Dievs. Tu esi Dievs, varens un svēts. līdzīgs kā tu. Mans lepnums stāvā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums stāvā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums stāvā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauz. Tu esi tēvs, mīlošais tēvs, grūtās situācijās, grūtās lietās. Kaut kas no mūsu lapnums salūst. Tas ir kaut kas ļoti skaists. Pagājušais runāju par salaustu trauku. Ļauj, lai tas notiek. Ir kaut kas skaists var tajā veidoties. Es biju jautāt, varbūt, kad kāds no jums ir šeit atnācis. Es jūs nepazīstu visus. Varbūt kāds no jums šeit ir atnācis un tu nekad savā dzīvē, tu neesi pieņēmis to Kristus upuru, ko viņš ir izdarījis pie krusta. Varbūt nekad neesi ieaicinājis Jēzus savā sirdī. Lūdzu, lai viņš kļūst par tavas dzīves kungu, tavas dzīves glābēju. Mēs runājām par tiem upuriem, runājām par to upuru, ko Kristus pienes, un tu nezini, kas tas ir. Savā dzīvē tu nepazīsti to. Bet tu gribētu to, ka tavi grēki tev ir piedot. Tu gribētu to, ka tev būtu jauns sākums kopā ar Dievu. Tu gribētu to, ka tu gribētu pieņemt to upuru vienreiz par visām reizēm, par taviem grēkiem, ko Jēzus ir pienesis. Tu gribētu lūgt piedošanu Jēzum. Gribētu, lai viņš dzīvo tavā sirdī. Varbūt, ja ir kāds tāds, kurš tu nekad neesi savu dzīvi uzticējis Jēzum, neesi viņam nodevis to, tu gribētu šodien to izdarīt. Var pacelt vienkārši uzkar roku, lai es varu redzēt tevi. Bet ir vēl kāds vēl kāds. Paldies Tev. Kad neesi, ja es iezinājis savā sirdī, tad gribētu izdarīt šodienā, gribētu lūgt, lai Jēzus nomazgā visu nepareizo, ko Tu esi darījis, dod Tev jaunu sākumu Tavā dzīvē. Vai ir vēl kāds? Vai es varu lūgt Tev iznākt? priekšā. Es vienkārši gribu lūgt Dievu ar tev kopā. Mēs varam te pat tāds maliņā. Varam. Draudz dziedāsim, varbūt, ka mēs varam lūgt visu kopā un es lūkšu kopā. Sie wieder. Es ist Paldies Dievam. Paldies Dievam, Dievs ir tik ļoti labs. Varam vienkārši aplaudēt Dievam, vienkārši pateikt paldies viņam. Tu, ko viņš dara. Un liels prieks. Liels prieks par Sanit izdarīt to izvēli šodien. Sanit, vai ne? Jā, Ivo pienāca. Nu arī teica, Aldis, nu, Aldi bija, mēs vienkārši lūdzām par Aldu. Tā kā jūs ejat, kad jūs esat projām piet, samīļojat viņus, iepazīstieties. Es tagad prieks par to, par tevi, par, par tavu izvēli. Iedrošināt viņus. Labi? Arī tāpatās šodienā. Iesim projām. Ieraudzīsim otru cilvēku. Būsim tie, kas esam gatavi uprēties otru cilvēku labā. Labi, draudze visu šis mēnesis būsim tādi. Būsim gatavi upurēties. Būsim gatavi to darīt. Būsim gatavi darīt vairāk, kā no mums prasa. Nav brīnums, ka Jēzus teica, ja kāds tev prasa, noiet nu, ar viņu kopā vienu jūdzi, ej ar viņu divas jūdzes. Ja kāds tev prasa svārkus, dod viņam arī meteli. Ja kaut kā, kā tur bija teicis, labi manā, vai ne? Nav brīnums, kas tas ir? Tas ir tas upurs esi gatavs dot vairāk, kā vajag. Ja tu tik ļoti mīli, un tu esi tik pateicīgs par to, ko viņš izdarīja, ko viņš upurēja tevis labā. Amen, amen, draudze. Amen. Būsim tādi, ja? Amen.